muke jira masu ɗauka ba shirya ba ne أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alai, bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya dauki rayuwarmu akan imani muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan bukatu da muke da shi na alkhairi a wurinsa Allah ya biya mana sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu yan uwanmu na cikin ƙasar Nijar da ke da jarrabawa muna roƙon Allah ta'ala ya ba da ikon magance wannan matsala ba tare da an zubar da jinin mutum da ya ba muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa su da alkhairin duniya da lahira sauran ƙasashe na yan uwanmu da ke cikin jarrabawa kala-kala muna roƙon Allah ta'ala ya magance musu waɗannan matsaloli ɗin yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a littafin hisnul muslim yau muna nawa ga wata yau muna sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar insha Allah ta'ala yau muna sha takwas ga wata insha Allah daɗi a kan wannan zan yi ƙoƙari babin da muke ciki na azkaru sabawar masa idan zai yi a yau mu kammala shi saboda da ina da tafiye-tafiye da ɗan dama na yi haƙura daga yinsu buri na sai an kammala littafin wanda na gabatar shekara goma sha biyar da suka wuce ko abin da ya kama da haka ina tunawa a darasi goma muka yi shi wannan ya kai ha darasi goma sha uku kuma akwai uzuri na tafiya wasu gayyace-gayyace da aka mini da wasu activities sati mai zuwa zan ba ku hutu tun da dai ba a kammala ba zan haƙura kuma da wasu abubuwa da suke da muhimmanci gaba gare ni ba so zuwa sati mai zuwa tun daga addu'a ta farko a littafin har zuwa inda muka tsaya gabannin a dawo insha Allah ta'ala a karo na gaba kowa sai ya tabbatar ya haddace su kuma yadda na faɗa insha Allah ta'ala zan canki kowa karkace za ka koma baya to ta bayan zan fara insha Allah ta'ala don wani in ya san bai shirya sai koma can baya ya tsuguna in na zo din ma wanda ya tsuguna da shi zan fara wanda ya kuyar da kansa ya shiru haka irin ya murtuke din nan zai ce wanda ya kuyar da kai in kuma kaki zuwa din to zai ce duk wanda ba su zo ban sun zo karo gaba da su za a yi so ba da ya mafita insha Allah ko sai dai a karanci a haddace ko <laughs> insha Allah so idan tafiya ta yi yo sati mai zuwa ba da rasu in ka bata yi ba to insha Allah za a sanar da cewa karatu din yana nan ko da a handis na social media da suke biyarin sunana za su waɗanda suke handilin sai su tabbatar da cewa sun saka sanarwa ɗai in ina nan za a yi amma na fi kyauta da zan insha Allah ta'ala zan yi tafiya wallahu ta'ala ala za mu tashi a kan addu'a ta nau'aran ma ustaz muna babi na 27 azkarus saba wal masa daidai kan addu'a ta nawa za mu tashi kan addu'a ta 78 ko kuma zikiri na 78 a cikin babi na 27 azkarus saba wal masa a cikin wannan babi da ikon Allah mun karanta kamar addu'o'i guda uku sati da ya gabata tare gaba da babin da ke bayansa na salatun istikhara yau da ikon Allah za mu tashi kan addu'a ta 78 a babin da ke bayani a kan zikirin safiya da marece ko kuma safiya da yammaci idan muka duba falalar da ke cikin waɗannan zikirori kamar yadda hadisan suka bayyana da kuma addu'o'in suke faɗa za ka ga riko da waɗannan addu'o'i na littafi ɗin musamman irin addu'o'i na bayan sallah da kuma zikirin safiya da yammaci na bayyana maka kusan dukkan alkhairin duniya da lahira da kake nema riko da waɗannan yana kaiwa gare shi kuma dukkan wani sharri da kake neman kariya a duniya ko a lahira wallahi al'adim addu'o'in nan suna kaiwa zuwa gare shi saboda abin da ya shafi aƙida akwai a ciki tauhidin ta Allah akwai tawakkali zuwa ga Allah akwai roƙon tabbatuwa akan imani da taqwa akwai a ciki ikhlasi a cikin ayyuka akwai dacewa cikin neman ilimi akwai neman tsarin Allah subhanahu wataala daga wuta akwai daga shedan akwai daga fitintunin rayuwa akwai daga fitintunin mutuwa akwai roƙon aljanna akwai duk waɗannan irin alkhairan duniya da lahira akwai a cikin waɗannan babubbuka kuma neman kariya daga sharri kowane iri za ga da ikon Allah akwai a ciki za ka riko da su ya wuce kawai karanta addu'a don a samu lada a'a suna taimaka maka wajen gamon dakatar ga addinin ga alherin duniya da lahira da kuma kare ka da izinin Allah daga sharrin duniya da lahira mafhum tayyib na'am اللهم إذا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم بك أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور da yammaci kuma sai ya ce Allahumma bika amsaina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir wannan addu'a asali riwaya ne na sahabi abu huraira radiyallahu an abdurrahman bin sakhar sannan kuma riwaya ce ta imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 3,391 a cikin sunan nasa kuma ta hakik na sheik muhammad nasir rahimahullah ya tabbatar da cewa a fahimtarsa hadisi ne wanda yake mai kyawu muna roƙon allah ta'ala ya samu dace daga cikin addu'o'i da fiyayyen halitta yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da safiya sai ya ce Allahumma bika asbahna ya Allah zuwa gare ka muka wayi gari malamai suka ce a wurin nan akwai dan takadiri ana kaddara wani abu shine Allahumma bi ni'matika wa bi dhikrika asbahna ya Allah dalilin ni'imarka da kuma ambatonka muka wayi gari saboda ka kwanta a bacci gari ya waye ka tashi ai ni'imar Allah ce ba kowa ne yake kwanciya ya tashin ba wani ba zai iya tashi ba Allah ya dauki rayuwarsa wani ba zai iya tashi ba yana duniyar amma bai san ina yake ba so ashe ni'imar Allah ce ta sa muka waye gari sannan kuma da ambaton san zamu buɗe bakin mutum da Allah ya wayar da mu gari ya waye da mu muna cikin halin lafiya sannan wa bika amsaina da ni'imar ka muke fatan zamu yammata yanzu gari ya waye na amto da ni'imar ka muke fatan zuwa ga yamma ni'imar da ta sa gari ya waye da mu lafiyar mu kalau muna fatan wannan ni'ima ta ka za ta sa da ikon ka mu kai zuwa ga yamma wa bika nahya rayuwar mu gaba ɗaya taka ce zuwa gare ka muke rayuwa wanda yake bayyana mana a musulunci babu part time islam shi musulunci full time ne idan za mu yi musulunci dole mu amince komai muke a duniya addini iya da dacewa a cikinsa addini na da dacewa a rayuwarmu a gida na da ta cewa a auratayyanmu na da ta cewa zamantakewanmu da iyali addini na ta cewa a kasuwancinmu addini na da bakin magana a cikin tafiye-tafiyenmu addini na da bakin magana a cikin mu'amalarmu addini na da bakin magana a cikin haƙƙin makwabtanmu addini na da bakin magana a cikin siyasarmu addini na da bakin magana a makarantarmu a magabartanmu a duk inda muka samu kai dole mu amince rayuwar nan dukka mu ta Allah ne kuma ba ma yin wani abu na rayuwa sai yadda Allah yake so a yi shi shi yasa wannan kuskure ne mai girma a yanzu da ake samun ɗan duniya da suke dauka wai akwai wani abin da babu addini a cikinsa akwai yan duniyar ke gani ko suna ga aure ba za a bi addini ba sai kuma a zo a ɗaura aure a masallaci liman ya yi addu'a a gama daga wurin sai a wuce sabon Allah akwai waɗanda suke fahimtar hatta siyasa ba ta da wata addini jahilci ya hana su gane ita kalmar siyasa ma larabci ce ba hausa ba ce ita siyasa larabci ne kuma a hadithi aka santa wani hadithi kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum ita kanta kalmar siyasa ba larabiyar kalma ne ba bahaushiya ba kuma annabi ya ce banu isra'ila annabawansu ke musu shugabancin siyasa su amma jahilci sai sa wani ɗauka yago akwai wani abu na rayuwa da addini bai magana a kansa ba ai dukkan wani abin rayuwar duniya daga cire addini sunansa halaka ana cire addini to an halaka a cikinsa don haka wa bika na haya zuwa gare ka muke rayuwa wa bika na mut zuwa gare ka muke mutuwa wa ilaikan nushur kuma zuwa gare ka muke tashi a nan nushur iya nufin tashi daga kabari gobe kiyama amma sai aka kawo shi a ƙarshen addu'ar safiya saboda me saboda tashi daga kabari a lahira iya kama da tashi daga bacci a duniya wato tashin da muke mu yana kama da mutuwa in mun tashi da safi to yana kama da tashin lahira to shi sa ake so baccin mu ya rika tunatar da mu kwanciyan kabari wayewan gari ya rika tunatar da mu fa akwai ran da rayuwa za ta kare a tashe mu a lahira kowa kuma ya tarar da aikin sa na alkhairi ko sharri wa idza amsa idan yammaci yayi kuma qala sai ce Allahumma ya Allah bika gare ka amsaina muke yammata ayya Allah da ni'imarka muke yin wannan yammacin, din wa bika asbahana da kuma ni'imarka muke fatan daga yammacin nan gari zai waye da mu lafiya galau wa bika nahaya zuwa gare ka rayuwar duka take zuwa gare ka muke rayuwa wa bika namutu kuma zuwa gare ka muke rasuwa wa ilaikal masir kuma zuwa gare ka ne mu tafi kaga a yammaci sai aka ce tafiya saboda mai yamma yana dab da aje gida a shiga daki a kwanta to shi kuma wannan iya kama da rasuwa to rasuwa kuma komawa ne zuwa ga Allah to sai aka kwatanta dare da zuwa a kwanta yana kama da ran da rayuwa za ta kare mana abu da kasa abun mu aka bari mu mafhum tayyib don haka kullun abin da muke koya daga cikin manyan darussa shine wayewan gari iya tunatar da mu akwai ran da rayuwar nan za ta kare sai gari ya waye mana a lahira sai a taso da mu a kabarin rukanmu in za ka je ka kwanta kuma sai ka tuna a kanka akwai ran da yadda ka kwanta nan za a kwantar da kai a kabari za a shiga a gyara gadon kabari a ɗauko mutum a lullube shi mai a duniya kana lullubuwa da bargonka wannan sai a lullube ka da farin mayafi sai a rufe ka sai a ɗauko itatuwa a ɗora yana kama da rufin ɗin ɗakinka mai iya yiwa ko dakin da aka maka a ɗaki shikenan sai a barka to kullun ka kwanta tunawa kanka haka akwai ran da zaka shiga ramin da ko ba za ka da tashi ba akwai kwanciyar da kuma mai yiwuwa an yi ba za a farka ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya dauki rayuwar mu da imani Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya addu'a ta gaba ustaz ikra Allahumma anta rabbi la ilaha أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri nafsi min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan addu'a ita ke ce wa sayyidul istighfar wato dukkan istighfari neman gafara Allah a duniya wannan ita ce amirarsu wannan addu'a ita ce shugaba a cikinsu gabaki ɗaya hadithi ne sahabi da ya kawo shi ne shaddad bin aus radiyallahu an yana cikin aljami sahih na imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na 6,306 mafu tsaye wannan addu'a daga cikin fa'idanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq ya ce man kala hahi na yunsi man kala na yunsi wa huwa biha man kala hahi na yunsi wa huwa biha famata fi lailatihi dakhala aljanna duk wanda ya faɗi wannan addu'a da yamma yana mai yaƙini akan karanta wannan yana mai yaƙini man qalaha wa huwa muƙinan biha iya mai yaƙini a kanta sai ya rasu a wannan yammaci din annabi yace da khalal janna dan aljanna ne shi wa man qalaha hina yusbihu wa huwa muƙinan biha wanda ya faɗe ta gari na wayewa yana mai yaƙini da abin da addu'a take karantarwa fama tafi yaumihi sai ya rasu a wannan wunin fiyayyen halitta ya ce da khalar janna shi ma zai shiga aljanna ana karanta ta kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da me da yammanci kai ka san maganar Allah babu kokonto a cikinta in ka faɗa kana mai yaƙini za ka shiga aljanna wannan babu kokonto a kanta don haka in kai da safe ka mutu ka rasu a wannan wuni don aljanna ne in ka fada da yamma kada su a wannan wuni aljanna ne da sharadi biyu na farko ka fade ta na biyu kuma kana da yaqinin abin da ka fada ba kawai da baki ka fada ba duk abin da ka fada kana da yaqini haka ne haka in mun fassara sai ka bi ma'anan ka kiyaye dan ya zama kana fadanta da wannan yaqini din mafhum tayyib Allahumma ya Allah anta kai din rabbi mahalicci na ne la ilaha illa anta babu wani abokin tarayya ba ka da abokin tarayya ba abin bauta da gaskiya sai kai la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqta ne kai ka halicce ni kaga la ilaha illa ant wannan shine tauhidi na me na uluhiyya cewa kai ka dace a bauta maka khalaqta ni kai ka halicce kaga ya tabbatar maka tauhidin rububiyya cewa Allah shi ne mamallakin mamallakinka kuma mai juya al'amuranka don ma'anan rububiya iya nufin Allah huwal khaliq huwal malik ko huwal mudabbir shi ya halitta shi ya mallaka kuma shi yake jujjuya abubuwa yadda yake so ni da kai duka mallakar Allah ne ‘ya'yanka da iyalanka mallakar Allah ne Keken, ka mashin ɗinka motarka mallakan Allah ne gonarka ka ofishinka ka mallakar Allah ne kawai ya ɗora mu a kai ne na ɗan lokaci ya gaya ya za mu yi amma duk duniya da shi zai gaje ta da haka halatta ne kai ka halicen kana tabbatar da rububiya ta Allah wa ana duka wannan iya ƙara tabbatar da ubudiyya cewa kana itirafin lalle kai bawa ne iya tabbatar da ubudiyya bauta zuwa ga Allah ba wanda ya dace a bautawa sai Allah subhanahu wata'ala wa ana ni din nan ala ahadika ina kan alƙawarin ka alƙawarin Allah din shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun rike kalmar shahada cewa kai kade za mu bautawa kuma za mu yi baitan ta yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wa ana wa wa'adika mastata'tu kuma ina kan iyakokinka iya gwargwadon yadda zan iya saboda me saboda bautan Allah ana yi da istita'a ne akwai abin da yafi karfinka yanzu koyaye muka yi ba za mu iya bauta irin bautar da mala'iku ke masa ba ba sa bacci ba sa cin abinci ba sa shan abin sha ba sa aure ba sa mu'amalantar zama kullun aikinsu abincinsu a duniya shine subhanallah baccinsu shi ne tasbihi zuwa ga Allah kaga ai ba za mu iya ba kuma a cikin mutane wani ya fi wani ke sa wa wa'adika muna kan ina kan iyakokinka mastaba'atu gwargwadon yadda ka bani ikon yi mastaba'a kuma bai nufin cewa mutum ya sake jiki ya zama ya lalace an yi magana ceto ce to da zan iya din kenan wannan ba haka ba ne. wa ana abuduka ni bawanka ne Allah ni dinnan bawanka ne ah, afwan wa wa'adika masafatu a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga abin da na aikata mai muni duk dan adam tare yake bai cika goma ba in ka gana ma ka kai shi tara da digo tara amma dai dan adam baya zama shi annabawa ne kawai da manzanni Allah ya kare su daga saba masa subhanahu wata'ala amma wa ma'a zalika hatta su sai kaga wani nau'i na Allah ta'ala yana nusar da su da dora su kan hanya ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik wallahu ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda in ka duba ayar farko a taharim da bayan tasbatul talaka ta farko duka iya nuna mana hatta su kansu Allah yana nusar da su yi kaza amma an yafe muku su da ka ɗan adam sai nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya yi abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u ay uqirru wa atarif ya Allah ina tabbatarwa confessional statement ne ina ni da kaina ina admitting da ni'imarka a kaina wa abu'u bi dhanbi kuma wa ana atarif kuma ina itirafi da zunubaina faghfirli ka gafarta min fa innahu yadda lamarin yake la yaghfiru dhunuba illa ant babu wanda zai gafarta zunubai sai Allah hatta annabawa da manzanni ba sa yafe zunubai sai dai su roka maka Allah ya yafe maka in suna raye zunubai na Allah ne subhanahu wataala shi kadai yake da ikon yayi me ya yafe wa dan adam annabawa a su suka roki Allah Allah ya yafe waɗancan Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun min babil misal za su iya roƙa maka Allah ya yafe maka amma bauta ba a bautawa annaba da manzanni Allah kada ake bautawa shi annabi bauta ake masa Allah afwan Allah bauta ake masa annabi kuma biyayya ake masa bauta ta Allah ce biyayya kuma ta annabin da Allah ya turo ne mafhum tayyib haka fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant babu wanda isai ya fi zunubai sai kai Allah subhanahu wataala الله كاري من شر ما صنعنا كما الله كيفي من نزل بمو نعم الدعاء ختمان اقرا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا ذلك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله ونس وأن محمدا عبدك ورسولك ويرويت أن حديثي anas bin malik radiyallahu anhu shine rawil hadith hadisin yana wurin imam abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 569 mafhum tayyib wannan addu'a ana karantawa kafa hudu arba'a marrat sau hudu da safiya sau hudu da yammaci amma da yamman za mu yi bayani akwai ɗan canji da ake a cikinta wurin addu'ar safiyan sai a mai da shi yammaci annabi sallallahu alaihi suke cewa man qala ha hina yusbihu wa hina yumsi arba'a marrat a ataqahu Allahu minan nar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan addu'a manzon Allah suke cewa duk wanda ya karanta sau hudu da safiya sau hudu da yammaci to a gaya masa kai tsaye babu kofanto Allah ya yanta wuyansa daga wuta kawai ka karanta Allahumma inni asbahatu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikatik wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kafa hudu da safiya da yammaci to automatically ne Allah ya yanta wuyanka daga wuta Allahumma ya Allah inni lalle ni asbahatu na wayi gari bisa ga ni'imarka inda yammaci da sai ka ce Allahumma inni amsaitu ya Allah na yammata wannan shine bambancin da safiya inni asbahatu da yammaci inni amsaitu mafhum tayyib haka ni na wayi gari asbahatu ushiduka ina mai tabbatar maka ina mai shaida maka ina mai yaƙini a kai ina mai roƙonka ka shaida abin da nake faɗa wa ushidu hamalata arshika kuma ina shaidawa wawa hamalatul arsh mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi ƙur'ani ya yi magana a kansu ko min babin misal wa ya hamilu arsha rabbika fauƙahum yau ma'izin samaniya zai zama cikin suratul haƙa aya ta goma sha bakwai kenan ko Allah ta'ala sai ce wa ya hamilu arshar rabbika suna ɗauke da al'arshin mahalicinka suwa kenan mala'iku faukahum sama gare su samaniya guda takwas takwas in ya koma kan mala'ikun ne abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da yace iya nufin samaniya ta sufuf wato sahu takwas ne na mala'iku suke daukan al'arshi yace la ya'lamu iddatahum illa Allah ibn abbas ya ce babu wanda ya san adadinsu total number nasu sai allah da ya halicce su suna dauke da al'arshi faukahum a samansu idan ka ɗauki guduma mai nauyi ina kake rike ta a hannu a ƙasa amma idan ka ɗauki abu mai faɗi ina kake daga shi sama to al'arshi iya da faɗi za ce suna dauke da shi a samansu ba a ƙasansu ba don abu mai nauyi ƙarami a ƙasa ake rike shi mai faɗi mai nauyi to a sama ake ɗagawa so da al'arshi yana da faɗi ce sa aka ce fauƙahum sama gare su suke ɗaukansa mafhum tayyib wa mala'ikatika kuma ina shaidawa da mai kenan ga mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkan halittunka annaka lalle kai anta Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai ka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya wa anna muhammadan lalle annabi muhammadin abuduka bawanka ne wa rasuluka kuma dan aikenka ne annabi bawanka ne kuma dan aikenka ne shine manzonka ne annabi manzon Allah ne manzo shine dan aike ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daraja ce annabi ya zama dan aiken Allah na'am الدعاه 81 اقرا يا استاذ اللهم اصلح لي من نعمه او لاحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما اصلح لي من نعمه او بأحد من الخلق من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فلك الحمد ولك الشكر wannan hadisi riwaya ne na sahabi abdullahi ibn ghannam hadisin ya cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai da kuma cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai abu dawud ya kawo shi a hadisi na 573 annabi ya ce wanda da yamma ya ce allahumma ma da safe ya ce allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr man qala ha hina yusbihu faqad adda shukra yawmihi wa man qalaha hina yumsi faqad adda shukra manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi yace duk wanda ya faɗi wannan addu'a da safiya dukkan bashin godiya na Allah da ake bin sa bashi ya biya duk wanda ya faɗa da yammaci dukkan bashin godiya da ake so ka yi wa Allah godiya da ma gabanka ba na baki kadai ba ka gama biyan wannan bashi da Allahumma ya Allah ma asbaha bi duk abin da ya waye gari gare ne ya Allah min ni'imatin na ni'ima aw bi ahadin min khalqika ko wata ni'ima da ɗaya daga cikin halittunka ko ina suke a duniya faminka daga gare ka ne wannan wahdaka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya falakal hamdu ya Allah yabo da godiya naka ne walaka shukuru kuma yabo da godiya da gabbai naka ne falakal hamdu yabo da baki naka ne yabo da godiya da baki naka ne walaka shukuru yabo da gabbai naka ne shi alhamdu shine gode wa Allah da fatar baki ashukuru kuma shi ne ka sanya godiyar a cikin aiki in Allah ya maka ni'ima sai ka ƙara masa biyayya azuminka na nafila ya ƙaru sallar daranka ta ƙaru yin sadakanka ya ƙaru ka kuma takaita sabon Allah to shi ne ka gode wa Allah na ashukuru na alhamdu kuma shi ne ka yaba shi ka gode masa da bakinka anan sai Allah ya ce falakal hamdu wa shukuru yabo da godiya da baki naka ne yabo da godiya da gabbai naka ne Allah mafhum tayyib haka ashkur shine yabo da godiya da gabbai wa zai bani misali a qur'ani i'malu ala dauda shukura ok cikin suratul saba kenan ko aya ta 13 i'malu ala dauda shukura wannan yayi kaga i'malu sai aka kira ash-shukr amal i'malu ala dawud shukra tafsiri biyu tafsirin farko suka ce umurni ake yi wa sauran al'umma su yi godiya ga ala dawud amma tafsiri mafi inganci wanda a kansa nake da ina kan tafsirin farko yanzu na da kan tafsiri na biyu shine asalinsa shine i'malu ya ala dawuda shukura shine ya ku iyalan dauda ‘ya'yansa da mabiyansa ku yi mai ku aikata godiya shukur ɗin sai zama ko masdari ne a nawa ko kuma ya zama mafulin li'ajalihi so da kake nan su ala dawud ne Allah yake kalubalanta su da su yi aikin godiya kaga sai ce i'malu bai ce ƙulu, ala dawud da shukura ba sai ce i'malu ashe shukuri aiki ne na gaba saboda mai saboda ni'imomin da Allah ya musu daga ciki yadda suke bautar da aljanu annabi Sulaiman shi yake sa aljanu su da masa hidima dan a ka'ida yadda Allah ya halicci aljanu in muna yi wa Allah biyayya bai dace mu ji tsoron aljani ba shi ne dace ji tsoron mu shi yasa annabi Dawud yana annabi Dawud yana ba su aiki haka ɗansa annabi Sulaiman sai su sa aljanu su musu gini su gina musu wurin ibada su gina musu gida su aike su bautar da su suke amma mutanen mai kuma tsoron aljanu suke da aljani aljani ai yin karki Allah ba abin tsoro bane saboda matsayinka a wurin Allah ya fi nasa matukar kana da imani ba bai dace ka ji tsoro ba raunin imani ne yake sawa annabi Dawud da ya rasu ai ba su ma san ba sanda sandar da yake rike da ita taime annabi Sulaiman bai ba su ma san su ba فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب aljanu ba su san gaibi ba suna da iya zuwa sama su saci magana idan ana bawa mala'iku umarni ko sako amma ba gaibi suka sani ba amma suna iya satan magana min babin Mafu. mafhum ka qabaina alaihi almauta ma dallahu ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min wani sura cikin saba ne wanda aka kawo i'malu ala dawud sura ayata nawa ayata goma sha ta sha hudu bayan waccan kenan me kace ƙarshe ma jallahu ala mauti illa dabbatul ardi akulu min sa'ata to bazan da yake muku barin bari ku koyi da kanku eh ka amince a ah, ka ji ka mu ji dalla ka ba da gari mana kawai an <laughs> shi ba da baka tare na san baka tunani da wuri amma ka amince wa qalilun min ibadiyash shakur wata aya ce gaban wannan so ita ce yi aiki zan barka yadda ne kana zuwa karshen ta sha sai ka shiga da sha ne mai wahala ciki da yamma sai ya ce Allahumma ma amsa bi min ni'imatin ya Allah dukkan abun da ya yi yammata da mu na ni'ima ko da ɗaya daga cikin halittu daga gare ka ne kai kaɗai ba ka da abokin tarayya falakal hamdu wa lakal shukur. wannan sai a yi ta da yammaci na'am sai addu'a ta gaba ta 82 ikra ya ustaz اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا اللهم علي بدني اللهم آفني في بدني اللهم آفني في سمعي اللهم آفني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت وانا حديثي رواية نينا أبو بكر wanda ya fi shahara da wannan suna amma asalin sunansa nufai ibn al-haris hadithin ya cikin sunan na imam abu dawud rahmatullahi alai a hadithi na dubu biyar da 590 manzon Allah ya ce yana fada gafa uku safiya gafa uku da yammaci shi ne Allahumma afini fi badani ya Allah ta'ala ka bani lafiya a jikina ka sa dukkan jikina zama mai lafiya wannan addu'a ce ga mammiya sai kuma ya ware wasu gaban jikin ya musu addu'a ta musamman shi ne Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya da dacewa a cikin jina abinda kunnuwa na ke ji Allahumma afi ne fi basari ya Allah ka bani lafiya da dacewa a gani na ido na guda biyu la ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai kaga ai da kunne da idon suna cikin me fi badani cikin, wannan shine zikirul khas ba'dal al'am a wurin malaman balaga an kira abu a dunkula kuma sai aka ware shi aka kira gabbai gabbai gabbai shi don haka Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min kufur daga kafirci wal faqr da talauci wa a'udhu bika min azabil qabr ina neman tsarin ka daga azaban kabari la ilaha illa ant babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah fiyayyen halitta yakan karanta wannan kafa uku Allah ya samu wanye lafiya addu'a ta gaba حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله hasbi Allahu la ilaha illa ant hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshin azim hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshin azim hadisin ya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah hadithi na 3871 riwaya ne na sahabi Abu Darda radiyallahu anhu manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce, wanda ya karanta Allahu, la ilaha illa huwa Allah ya wadatar mini Allah ya isar mini babu wani abun bauta da gaskiya sai shi alaihi gare shi tawakkaltu na dogara wa huwa zuwa gare shi yake wa huwa shine rabbul arshil azim mahalicin al'arshi mai girma idan ka fada kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-sadiqul masduq yace kafafu Allah azza wa jalla ma ahammahu min amri dunya wal akhirah idan kai bakwai da safiya bakwai da yammaci dukkan wani abun da ya dame ka na duniya da lahira alkawarin Allah ne zai magance maka shi dukkan wani abu damuwa ta duniya ko lahira Allah ya maka alkawarin zai magance maka shi asali hadisi din Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya fitar da illa cikin isnadinsa sa ya shi a cikin da'if Abi Dawud amma ba kokonto hadisin ana kafa hujja da shi don Sheikh Shu'aibu Arnaud da Sheikh Abdul Arnaud. a cikin tahqiqi na Zadul Ma'ad a mujalladi na biyu sun tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce ala ayi halin hadisin yana da isnadin da ya kai a kafa hujja da shi kuma ya kai a karanta kuma ni ma ina karantawa إن شاء الله haka ana rinjayar da ingancinsa akan rashin ingancinsa والله تعالى آلا نعم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم واستر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم Allah. اللهم إني أسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والآفية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماكي لي ومن فوقي وأعوذ بأزمتك أن أغتال من تحتي wannan hadisi riwaya ne na abdullahi bin umar radiyallahu an iya cikin sunan na imam abu dawud hadisi na 3871 kuma a magana mafi inganci hadisi na ingantacce mazan Allah yakan ce Allahumma ya Allah har ga Allah in ka bi ma'anar na daga cikin mafi gamewar addu'a da za ka iya samu tana cikin addu'o'in da Allah ya samu tsananin ƙaunarsu saboda in ka bi larabcin kuma ka duba yadda aka yi addu'ar babu wani abin da kake nema a duniyan nan ko a lahira face an kare ka daga sharrin da zai hana ka saduwa zuwa gare shi ka ji addu'a ji ƙarfinta Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka alafwa yafiya inda ka kasa inda ka gajiya inda wajen bautan Allah baka yadda ya ce ba ka roki Allah ya yafe maka kana neman afuwa wal afiya afiya kuma shine lafiya wato ina roƙon Allah ya mun afuwa ya kuma bani lafiya lafiya abinda ake nufi al'afiya ai kaga daga nan ne bawashi yace lafiya din afiya ne za ce lafiya abinda yake nufi shine addifa ank kullu shar da dukkan sharri daga gare ka ko cuta ko rashin lafiya ya Allah ina roƙonka yafiya da lafiya fi duniya wal akhirah a duniyan nan da a lahira duk ina roƙonka ga an roƙi duniya an roƙi lahira a dunkule sannan Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka al'afwa yafiya wal'afiya da lafiya fi dini a cikin addini na wa duniyaya da a cikin duniyata wa ahali a cikin iyalaina wa mali da a cikin dukiyata kaji ka roƙi Allah afuwa da lafiya a cikin addininka da duniyarka da iyalanka da dukiyarka duk mutumin da Allah ya kare masa duniyarsa ya kare masa lafiyarsa ya kare masa duniyarsa ya kare masa addininsa ya kare masa iyalansa ya kare masa dukiyarsa mai saura Allahumma mastur aurati ya Allah ka suturta mini al'aurata Allah ka rufe min al'aura akwai al'aura ta zahiri akwai al'aura ta me ta hissi al'aura ta zahiri shine na jikinka a matsayinka namiji a magana mafi inganci daga cibiyarka zuwa gwiwa ko kusa da gwiwa ba wai ana nufin an ce rufe al'aura ana nufin cewa wai kayi laifi ba a'a ai a ka'ida al'aura ta zahiri da ta ne babu wanda bai da sirri Allah rufe mun sirri na alkhairi ne ba sai akan laifi ba ba sai akan sabon Allah ba yanzu duk gaskiyarka kawai ka hau minbari kana fadu ba sai wannan kai fada al'auran ka ta bayyana kai wani laifi ka cuci wani amma akwai kunya ko ba kunya akwai kunya kai ko gara ka saka wannan ya subule isa kasa ba a ga al'aurarka ba sai ka tsuguna ka daga ka daure ya akwai kunya na biyu da daga cin al'aurarka a misali mutum ya ci kosai ko kuma ya ci wake da aka zo aka zauna cikin jama'a sai saki iska sai ka ji daram don Allah yayin wani laifi amma akwai kunya ko babu in zan fitar da abin fili a duk duniya akwai mutumin da baya hutawa kowa ya san kowa yana yi amma ba wanda yake so ya aji ko fa a cikin jama'a kake tare babu sanyi ba iska a mota sai ka tira da mutane sai ka ga wannan sauƙi gilashi sai ya sauƙi gilashi sai ka ji kunya saboda mai bai gane kai bane amma ya gane wani yayi to ba a faga da kai din bane amma kuma ka zargu muna yara ƙanana muna tsanga akwai kisa da ake bamu wai irin wanzami na da ne sai ya kama wani yana masa aski kasan da za mu aski sai wanzami ya sa kansa ya sa kanka tsakanin gwiwa guda biyun nan sai matsa kan haka ake in ya zauna sai ya sa kanka a nan sai ya rike kan da gwiwoyi biyu sai ya rike kan wani a wannan wurin to sai aka samu jarrabawa sai fitar da iskan da ba a faɗanta kun gane ta dego? sai mutumin zai kwace kan da ƙarfi sai wanzamin yamma tsakan yake sakewa can bayan ta ɗan tafiya ɗan samu sauƙi kan minti ɗaya sai sake sake wata Ka san wacce take shirin nan in aka yi wasa ta fi tuna da wuri sai ka ji kamar wani mushen ɓera ne sai sake dankara masa wata amma bai ji kuma ɗuminta ya ji ya sake kokarin kwace kansa sai ya mata kan ya sakewa da ya bari ta sake sai ya kara sako ta uku shine zai kwace kan da karfi ya ce masa kai wanzan wannan menene haka ya ce masa ai wannan ai iskar bazara ne so da ya ji da ya fizya kan ya ce to in dai wannan iskan bazara ne to bana za a yi ruwan kashi ne gaskiya ruwan kashi za a yi bana in dai wannan iska ce ta bazara to lalle damunan bana ruwan kashi za a yi <laughs> Allahumma stur aurati yana cikin addu'a daga cikin mafi saukin abu shine kada Allah ya buɗe tsiraicinka na zahiri a wurin da bai dace ba dan wani abu na faruwa baka sani ba kada Allah ya tona maka asiri ka je gidan surakanan ka ka buga bom kaga abu bai ba ko kai ko a gaban wallahu alam <laughs> kusan a ko'ina ina kai zaka iya jin kunya to in kace Allahumma stur aurati hatta wannan ya shiga ciki sai Allah ya rufa maka ka ba za ka sake ta inda bai dace ka sake ba don a ko'ina ka yi ta kana iya jin kunya na san dai akwai ma'auratan da suka taɓa mun tambaya wai suna competition ɗinta akwai laifi a ciki competition ake idan mijin ya buga mata ma sai ta buga masa su competition suke yi <laughs> Allahumma stur aurati duka ya shiga ciki kowane mutum iya da sirri akwai abin da ba laifi kai ba ma tana jin kunyan ka faɗe shi to duk wannan sai Allah ya rufa maka duk abin da baka so a sani sai Allah ya rufe shi wa amin rawati ya Allah ta'ala ka amintar da ni daga tsoro rau'a shine kaman bugun kirji na tsoron kaga abin tsoro zuciyarka rika tashi kawai kai kaɗai. ka fito a banɗaki a falon ka kawai sai kaga zaki ya maka haka yana kallon kai haka da baki a za ka ji tsoro ko? eh idan mata ne ba ma sai zaki ba ko gare ta gani ba da iya isa wata macen ko kyankyaso sai an taimaka mata kai wani namijin ma akwai wanda na sani kyankyaso ma yana gudunsa in ya ga kyankyaso sai fita a guje sai kannansa sun zo sun taimake shi amma shi dai kan sai dai addu'a amma kannan sai zo su taimaka mar sai cikin ɗaki to tukunna sai dawo <laughs> to rau'a shine ya Allah ka amintar da ni daga tsoro abin da yake nufi na farko shi ne duk abin da zai sa an ji tsoro mai wuce iyaka kada Allah ka sa ya faru gare na biyu idan wani abu ya fi ƙarfi na da ya faru na tsoro Allah ka amintar da daga tsoro Allahumma ihfazni Allah ka kare ni min ya yadayya gaba gare ni Shi ne, gaba gare ni ina tafiya inda zan je na biyu kuma nan gaba na future nawa yan an jima da gobe da jibi da gata wa min khalfi da bayana duk abin da ke bayana Allah ka amintar da ni haka duk abin da na wuce jiya last week last year Allah ta'ala ka amintar da ni wa an yamini dama na Allah ka amintar da ni wa an shimali hagu na Allah ka amintar da ni wa min fauki daga sama na Allah ka amintar da ni wa a'udhu bi azamatika ya Allah ina neman tsari da girmanka an ughutala min tahati da kada a gittile min kafafuwa na gaba daya shine abin da zai zo ya girgiza ta kasa ya halakar da ni kar a zo mun ta kasa na ya Allah ka kare ni ka nemi kariya daga girgizan kasa ka nemi kariya daga dukkan abin da zai zo ta kasan kai cutar da kai wa a'udhu bi azamatika an ughutala min tahati. shine duk abin da zai zo maka abin da ke nufi a dunkule shine duk abin da zai zo bana tsammani ya halakar da ni ko ya sana halin kakani ya Allah ka kare ni daga gare shi wannan addu'a ni dai Isa Allah jarabe ni da kaunarta kuma ina muku wasiya da karanta ta da bin ma'anarta dukkan tsari da kake nema duniya da lahira na ciki Allah ta'ala zai kare ka Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa bali. Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti tana da matukar muhimmanci mu karanta ya muke da lokaci awa ta yi ko ko da sauran minti biyu duk yadda dai ne ba za a iya gaba ba kan abin da na fahimta kenan a rama bismillah a ƙara guda ɗaya to اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم ce riwaya ne na sahabi abdurrahman bin sakhar wanda muka fi sani da abu huraira radiyallahu an iya cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 5667 manzon Allah yana karanta wannan addu'a kafa ɗaya safiya da yammaci Allahumma ya Allah aliman ghaibi wash shahada masanin abin da ya buya da wanda ya bayyana masanin gaibi da abin da ke bayyane fatira samawati wal ardh wanda ya kirkiri halittar sammai da kasai ba tare da ya kwaikwaya a wurin kowa ba rabba kulli shay'in mahalicin komai da komai wa malika kuma mamallakin komai da komai shi ya halicci komai shi ya mallaki komai ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina ni da kaina Allah ina neman tsarin sharrin kaina daga kaina wa min sharri shaitan ina neman tsarin ka daga sharrin shaitan wa shirkihi aw wa shirka duka yazo shi da kuma shirka da shaitan ke sa mutane su zama mushrikai wa an aqtarifa ala nafsi su'an kuma ka kare ni kan naje na wa kaina wani cutarwa ni da kaina in cutar da kaina aw ajurrahu ila muslim kuma ka kare ni da kada in jawo wani sharri ko cutarwa zuwa ga wani musulmi ko ina yake a duniya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya ji kan mu da malamanmu ya ba mu ilimi mai amfani ya kare mu daga sharrin duniya da lahira ya hada mu da alherin duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'al hulwarisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala adana wa fi dinina wa la akbar hammina wa la ilmina wa la ila an-nari jannata hiya darana wa la tusallit bi dhunubina man la yakhafuka fina yarhamna bi rahmatika arhamar rahimin اللهم إنا نسألك الأفضل العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر أوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك